продукцията всъщност, която театър Драмеди представя, тя е създадена в Академия Драмеди, където работим с деца от 7 до 20 години и създаваме авторски спектакли. И тъй като тези спектакли създаваме специално за децата, с децата, темите са такива, които са съвремени, които тях ги вълнуват, въпроси свързани с а, как да живея по-добре, как да общувам по-добре, как да опозная себе си, как да разбера какво наистина искам да правя, всички, всички, как да разбера кой съм аз. Най-най-важните въпроси а, се обсъждат бъдат в нашите спектакли, именно защото нашата цел не е създаването на спектакъл сам по себе си, а за нас е поважен процеса, в който децата разбират и откриват себе си, другия и света през театър, изкуството, танца и музиката. И всъщност това се оказа, че ражда едни много съкровени специални спектакли, които много високо са оценени от публиката. И даже честно казано, мисля си, че една от причините за толкова високо оценени, е именно защото за нас резултата не е цел, а процеса. И съм забелязала, че обичайно, когато това е така, а резултатът е още по-добър, отколкото даже би бил, ако си много фокусиран в резултата, защото за нас наистина това, което децата придобиват по време на работата с даден спектакъл, е много по-важно от финалния му вид. И, например, спектакъл Четирите споразумения, който така е един от най-любимите а, спектакли на нашата публика, именно и заради известността на книгата, разбира се, която се надявам да достигне до всеки читател, защото наистина е нещо изключително специално. Проста книга, в смисъл просто в смисъл на изказ, на раз, разбираема, но наистина, ако почнем да интегрираме тези четири споразумения в живота си, можем да живеем много по-добре всички. И именно ние, а, нашия екип на драмеди, и заради това започнахме а, така експерименти с децата по темата, за да въведем в техния живот и вътрешен свят четирите споразумения. Това ни беше първоначалната идея. И всъщност с различни техники, през танци, през етюди, през импровизация, през различни задачи, а, ние всъщност започнахме да интегрираме в тях много дискусии, разбира се, разговори, всякакъв друг вид методология, за да може тези идеи наистина да се инкорпорират в, в тях. И в последствие обаче резултата беше така добре прият на първия показ, който направихме, че ние всъщност разбрахме, че тук има нещо и трябва да го довършим. И спектакъла се играе доста активно. Даже вече имаме пусната септемврийска дата, за която се продават вече билети, така че ако някой иска, може да провери в нашия сайт. И можем да кажем, че всъщност този вид театър възпитава и ценностната система на едно дете. Точно така. Всъщност децата това дават като обратна връзка, че всичко, което правим в Трамеди е изключително полезно за тях в живота. Родителите също споделят, че забелязват позитивни промени в децата си и всъщност наистина всичко, което правим, понеже нашия фокус е в тяхното личностно развитие, ние избираме и такива теми, и такива идеи, които водят в тази посока. Всъщност и за това всичко, което правим, въздейства на децата и точно ценностите са една от линиите. Ние имаме така три основни педагогически линии. Едната се нарича пътят на неограничения човек, другата се нарича силата на ценностите, третата се нарича призванието. Призванието на Цвета Балийска да открива млади таланти, да работи с тях. Призванието, което съвсем естествено пък я отвежда и към една по-особена социална група, тази на незрящите деца. Зорница Станева всъщност е инициатора и основният двигател, невероятен човек и професионалист с огромно сърце, която всъщност започна да организира серия. Първият проект се наричаше Vision, след това имаше още 3-4 проекта, но в основата си всичките бяха насочени към приложен театър за незрящи и слепи деца и младежи. И всъщност в този първи проект, когато тя ме покани, бях препоръчана от нейна близка, а, аз тогава нямах опит с а, незрящи деца, но е важно да споменем, че съм бакалавър по социална педагогика, така че работата с а, а, хора в различно положение или уврежда, с увреждания не ми беше напълно чужда, защото все пак имах а, това образование, а, но конкретно практически започнах да трупам опит в рамките на проектите. А, така активно работихме, може би, около 7 години, като сега пак планираме да възобновим работата, прекъснахме за може би 2 или 3 години, но имахме една серия абсолютно без прекъсване, в която изпълнявахме проекти с различни партньори, пътувахме наистина много активно и получавах обучения. Много съм благодарна, защото програмата на тези проекти беше така структурирана, че аз едновременно развивах собствена педагогическа дейност във връзка с приложния театър за слепи и незрящи деца, но бях много подкрепена с обучение, от които да черпа идеи и вдъхновение от много опитни хора, през които всъщност аз да подобрявам това, което правим с децата и младежите и беше наистина изключително, изключително ценно. Ние стигнахме до там и направихме авторски спектакъл а с децата и младежите. Казва се Погледни, прогледни, като ръто всъщност е в ам, скоби и даже на фестивал ходихме с децата, печелихме а, награди и наистина много, много силен спектакъл се получи. Надявам се да може да го възстановим. Но пак казвам, той не беше толкова целта самия спектакъл, ами самия процес на това а децата какво научиха по пътя беше изключително ценен. Как се работи с незрящи деца? Още повече, че тук има бариерата движенчески дори, основни неща, които липсват поради това сетивото, от което те са лишени. Да, би казала, лесно се работи в смисъл, аз не, не, не мисля, че има нещо много-много трудно, защото според мен с всяка една група, с която работиш, има специфики, с които трябва да се образиш според а, техните възможности и особености. Много използваме, разбира се, а, докосването, тактилни методи. А, не е проблем да се постави хорография, това също го правихме в рамките на проекта. Поставихме хорографии, които мога да кажа, че бяха на едно много-много добро ниво и в спектакъл, който споменах. Имаше също хорографии, които а, без проблем те изпълняваха, като разбира се, хорографа застава с тялото си пред незрящия, незрящият докосва тялото му сякаш се слива с него, така да го наречем. Започва да се движи хорографа, да представи движението, което иска незрящия да изпълни. Прави го няколко пъти, отдръпва се. След това той го прави. Хорографа вижда примерно какво не е още доразбрано и повтаря докато е необходимо. Не, е, не е въобще невъзможно. Разбира се, самата физическа култура не е така развита при слепите и незрящи деца. Това е нормално, защото ние много се захранваме, специално всичко свързано с тялото, много се захранва нали, от визуалното, през имитацията и през това, което виждаме а и разбира се, самата смелост на движение е съвсем разбираемо, нали, че имаш ограничението от това да си много смел <laughs> в движенията си, защото трябва да си предпазлив нормално. Но да, работихме изключително много и а, с телата им. И а, едно от важните неща, което а, научихме по-голямата част от децата, или поне тези, които бяха възприемчиви към това, важността на езика на тялото. А, защото, например, м- голяма разлика, която забелязвахме докато пътувахме, в Кардиф има м- едни невероятни, абсолютно прекрасни хора, които работят слепи и незрящи а, деца. UCAN се казва а, тяхната организация и когато пътувахме, ми направи огромно впечатление как а, а, техните незрящи деца имат невероятен език на тялото. И когато се прибрахме, супер вдъхновени, решихме, че много искаме да, това да помогнем на, на нашите деца и младежи да а, вкарат в а, а, така ежедневието си. И това са много прости неща, като това да насочиш главата си към човека, който говори той. Защото е съвсем разбираемо, че на незрящия човек му е много по-удобно да седи в профил, защото ухото на него му е по-удобно да, да чува по-добре. Обаче пък, а, а, когато говорим за това да си добре интегриран в, в общество на зрящи, е нормално, че а, трябва да научиш някакви неща, които може да не са най-удобни за теб, но за зрящи имат голямо значение. А и тук съвсем естествено, разбира се, стигаме до следващата стъпка. След работата си с незрящи деца, решавате да вградите в постановките, театралните аудиоописания. Кой беше момента, в който си зададохте въпроса, защо да не приложа това в театър за незряща публика? Разбира се, благодарение на обучение в рамките на <laughs> проектите, които Зорница Станева организираше. Беше в Англия, да, забравих точно, за съжаление, името на човека не помня, но помня много добре обучението, всичко, на което той ни научи. Това е човек, който работи на договор, на трудодоговор в театър, в който извършва аудиописание, т.е. това е неговата професионална работа, той да извършва аудиописание. Беше изключително интересно обучение, за мен се отвори цял нов свят, защото честно казвам, не знаех до тогава, че е въобще такава професия съществува. И всъщност той тогава ни обясни каква е техниката, по какъв начин се извършва какво трябва да направи човека, който извършва аудиописание, как е организирано, чисто практически също ни научи много, много ценни неща. Едно от нещата, например, което много ми хареса и ние също прилагаме на нашите спектакли и незрящите оценяват много високо, е, че те идват по-рано преди спектакъл, качват се на сцената докосват сценографията, може ако има по-специфичен костюм да пипнат костюма, да пипнат ако има някаква по-интересна маска, прическа, нали всичко, което има нещо по-интересно свързано с спектакъла, за да може когато после получават аудиописанието, те да имат тактилния спомен за това. И това, разбира се, чисто организационно изисква нали, да се посрещнат по-рано незрящите хора, да бъдат разведени. Това трябва да се планира. Но пък за сметка на това, това също научихме от обучението а, като нещо много ценно. Също нали, разбрахме как трябва да се подготви артиста, който извършва аудиописанието. Той трябва да си напише от, отделен сценарий. Той е реално към сценария на спектакъл има сценарий за аудиописанието, т.е. да изчислиш колко паузи има, защото това е най-трудното. Защото ти трябва да знаеш между репликите кога може да си позволиш да говориш, за да не нарушиш диалога? Много е специфично. Цветина Матова е човекът от нашия екип, която се специализира в това. Много се надяваме скоро тя да може да започне да обучава други артисти. Но да, всички представления на драмеди, на театър драмеди са достъпни с аудиописание за незрящи хора. Единственото условие е да се свържат с нас – поне седмица преди спектакъла и да ни кажат, аз съм незряща, незряща, ще идвам на този спектакъл и искам аудиописание, т.е. за да можем ние да организираме екип и, и техниката. За това е много важно да се знае. Тоест, те са винаги достъпни, но трябва да се случи с предварително записване. Интереса на незрящите хора, вашите наблюдения, има ли такъв? По принцип, незрящите и слепи хора имат култура за ходене на театър от моите наблюдения. Сега, разбира се, процента не е много голям, но сравнение с глухите хора, които пък наистина там няма абсолютно мотивация, защото ние някои от нещата, които предлагаме, са с достъпност и за слепи, и за глухи хора. Фестивал на авторския театър, който организираме също, спектаклите са с достъпност и за незрящи, и за глухи хора. И забелязваме, че всъщност да, още по-трудно ни е да интегрираме и да ангажираме в театрални постановки глухите хора. Много от слепите хора ходят на театър с удоволствие, защото все пак самия диалог е достатъчен ти да се потопиш в спектакъла и да разбереш за какво става дума, но споделят, че наистина аудиоописанието променя възприятието качествено многократно, защото изгражда вече цялата картина, защото аудиописанието ти казва всякакви невербални изражения на лицето, например, или нещо, което е скрито, което така не може да се чуе, пък персонажа крие, например, или всякакви неща, които биха би останали недостъпни, вече когато те се довнесат, наистина се променя преживяването. А иначе цялостно имаме затруднения а, с публиката от незрящи, макар че много-много се старам да достига информацията и аз радвам, че в момента говорим, надявам се да се говори повече за това, за да могат те да знаят, че тази достъпност я има и че наистина това променя преживяването, но може би ти сама най-добре знаеш колко е трудно, когато някой веднъж е бил изключен, след това някак си да разбере, че може да се включи, да, да се накара сам себе си, но истината е, че специално ако говорим в случая посещението на театър, това от древността е един от начините да се обогатяваме, да разбираме за себе си, за света, да откриваме нови светове, да развиваме въображението си, въобще интелекта си, да се развиваме по многобройни начини. Така че със сигурност си струва не само на зрящите, ами всички останали призовавам да ходим много повече на театър, защото това древно изкуство не случайно е с нас от зародиша на... <laughs> Той има доказателства, нали, че още от, от началото на, на човешкия вид Вити Рот е имал театър и ще има, според мен, и, и до последния изкуствен интелект. А какви ценни уроци вие научихте от работата си с незрящите? Много, много ценно беше цялото преживяване. Ми много са нещата. Не знам, може би може би, че всичко е въпрос на практика и на опознаване, защото няма да крия, че аз изпитвах а, страх в началото, когато ме поканиха, защото нямах опит, не бях сигурна ще се справяли, нали все пак е доста отговорно. И всъщност в процеса, още може би даже след първата репетиция с децата, видях всъщност колко много имам да дам, колко идеи ми дойдоха, колко беше ценно като, като преживяване за мен като педагог, но да, може би всъщност беше много ценно за мен решение разширяването ми на мен и като личност, защото ние сме възпитани малко нашето общество с един страх към хората с увреждания. Има си направо страх, много е странно, все едно са заразни. Но то, то е много е смешно нали, на едно ниво, когато го осъзнаем, но на подсъзнателно ниво, а, като човек с увреждане мина, мина някъде, където иде и хората започват така да се въртят. А така едно шушукане. Все едно кой знае какво, нали, какво толкова. И няма да забравя, имаше една ситуация, защото разбира се, децата от драмеди, винаги сме интегрирали децата от драмеди с незрящите деца, с които сме работили. И бяхме поканили голяма група, примерно 20 деца от Уибрайл на преселение на драмеди. От училище Луибрайл училището Уибрал, да, които бяха наши партньори, невероятни хора и педагози, много хубаво работехме с тях и надявам се пак ще работим. И а, децата влизат и понеже са и голяма група и така имат особености и с придвижването нормално, нали, помагат им да си намерят местата и така нататък. И децата от драмите, нали, започват така, нали, сякаш нещо, какво се случва тук, нещо странно. И после тя дъщеря ми тогава беше мъничка после се, разбира се, запознаха, заговориха се, сприятелиха се, нали всичко се намести точно както трябва да бъде. И дъщеря ми дойде при мен и каза, но мамо, те са просто деца като всички други. <laughs> Всъщност това за мен, е, което беше изключително възраждащо от работата с незрящи, че за мен се промени отношението към всички хора с увреждания.